الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والوفاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله اخوتي في الله ان لله سبحانه وتعالى في الخلق حكمه وحكمته وله في حياتهم سره ولا يعلم ذلك الا المؤمن الخالص فليست الحياه هذه المتع وانما سر الحياه يكمن في اطمئنان القلب هذه المضغه التي تحمل السعاده بل كل السعاده الانسانيه الا بذكر الله تطمئن القلوب ولذا استطيع القول بان المؤمن لا ينجرف ولا يزل او ينزلق قدماه لا مع اليسر او مع العسر ولذا جاء قوله صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير إن أصابه الضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابه السراء شكر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن ndugu Waislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kila kiumbe chake ana hukmu amekipitishia, ana na hikma. Na kwenye maisha ya viumbe vyote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana siri kwenye maisha. Siri hii hakuna anayejua kama inavyotakikana ijulikane isipokuwa mu'min ambaye ana imani ya sawa. Maisha si kama wanaofikiria wengi kwamba maisha ni hizi raha ambazo twazipata hapa ulimwenguni, lakini siri ya maisha ni utulivu wa kiroho, utulivu wa moyo, pande la nyama ambalo ndilo labeba saada ya mwanadamu, bal saada ya ubinadamu. Ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuelezea kwenye Qur'ani alipotwambia ala bidhikri llahi tatmainu lqulub, kwa utaji wa Mwenyezi Mungu, kwa kumkumbuka Mwenyezi Mungu nyoyo hutulia. Ikiwa nyoyo zatulia kwa sababu ya kumkumbuka Mwenyezi Mungu, kwa sababu ya kumtaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, ina maana ni nyoyo za waumini peke yake. Kwa hiyo naweza kusema kwamba Muislamu hasukumwi wala Muislamu hachelezi akaenda akaingia kwenye ubaya, ikiwa ni mtu na nafasi zake au amezikosa nafasi. Kukosa nafasi kwa Muislamu akapata maisha ya dhiki halimfanyi Muislamu wa kikweli, even sababu akumtukua na kumtia kwenye ukafiri na mwislamu anapopata mpaka akajihisi kwamba mimi nina kingi kushinda kila mtu, halimfanyi mwislamu kama yule awe atakuwa na kibri, kwa sababu mimi ninacho. Mwislamu atabakia vile vile katika mizani ile ile ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndipo ukamwona Nabiyullahi Ayub alayhi salam, Mwenyezi Mungu alipompa afya mzuri, akampa mali akampa vijana kupata mali kwake hakukumfanya Allah Ayub awe na kibri. Na siku Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipompokonya Allah Ayub mali, vijana akampoka na fia vile vile, halikumfanya Nabii Ayub aseme e, Bwana Mungu, sasa ndio umefanya nini? Lakini alibakia vile vile na imani yake ile ile alokuwa nao wakati wa tajiri, ndiyo imani alokuwa nao Nabiyullahi Ayubu wakati wa mashida yake, na alipoyaona kwamba magonjwa yaendelea kila siku yakipanda, alimwelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akimwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikiwa utachukua kiungo chako kimoja baada ya kimoja, lakini ulimi nibakishia nipate kukutaja wewe ambakia vile vile kama jebali hatingishi na misiba, hakupotoshwa alipopata, wala hakuanguka alipokosa, alibakia vile vile. Ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam akatwambia, ajaban li amri lmumin inna amrahu kullahu lahu khair ajabu ni kwa mumin, mambo yake yote ni kheri إن أصابته السراء صبر أكبت إن أصابته السراء إن أصابه السراء شكر فكان خيرا له akipata neema hurudi akamshukuru Mwenyezi Mungu, hulipwa thawabu za kushukuru kwake ni kheri, anacho yuwamshukuru Mwenyezi Mungu. Wa in asabathu dharra, akipata shida sabar, husubiri fakana khairan lahu, havina ni mtovu akili baada ya kukosa, kisha akasema ya makosa, awe ana hasara ya kukosa na hasara ya maneno yake. Yeye akiona amekosa, hurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akasubiri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humpa thawabu kwa sababu ya subra kama ile. Mtume akwambia, walaisa dhalika illa lilmumin, hilo ni la waumini peke yao, mtu mwingine hapati. Sasa imani ya kweli, uchulivu wa roho, uchulivu wa moyo wa Muislamu ndio unaomfanya Muislamu wa kihakika ajihisi kwamba yeye si kama wale wengine ambao hawana imani ya ukweli. Awaona wale ambao wamekwisha tamaa, wamekata tamaa kwamba hakutokuwa jambo, wamekata tamaa kwamba sitopata tena, wamekata tamaa ugonjwa huu nilionao mimi sitopona tena, wamekata tamaa kwamba mashida haya anayotuzunguka hayaondoki tena. Muislamu wa kihakika aangalia kwa jito jingine, anawaangalia wale ambao wamekwisha tamaa kwa jito la imani yake, awaangalia na wale ambao wajidhihirisha mbele ya watu kwamba wao wana nguvu, wao waweza kufanya kadhaa. Hakuna jambo lolote hapa ulimwenguni ambalo laweza kuambia lenyu munalolitaka haliwezi kuwa. yaskharuna minhum walmuminun, waumini wa wanatizama wenye msimamo huu kwa jito la madharau, japo ikadhihiri kwamba wao wana nguvu, kwa sababu yeye ajua siri ya maisha iliyopangwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapa ulimwenguni. Ajua japokuwa wana nguvu waliokuwa nazo, wana uwezo wa kila aina, lakini wao ni kama zibonzo. Itakuja siku wataanguka kama walioanguka wale watangulia Mtume sallallahu alaihi wasallam aloishimaka ayyam, kisha akahamamaka akaja Madina. Madina aje apambane na maadui wengine, adui ambaye uko ndani ya nguo, adui ambaye maadui ambao wako nje ya nguo, Mayahudi ambao ni makafiri, si Waislamu na munafikina ambao wajisingizia Uislamu. Mambo alikwenda na Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa mambo yote ya kuihusu Madina yako mikononi kwake ya Waislamu, lakini Mayahudi kwa kushirikiana na wengine ndio ambao walikwenda wakafanyia Mtume sallallahu alaihi wasallam kampeni kinyume na Uislamu kila ambaye si Muislamu aliyoko jirani ya Madina, aliyoko jirani ya Maka, kila mmoja alijitolea kuja kupambana na Uislamu. Madina ilizungukwa makabila yote ya Kikureshi ambayo haya, bado hayajasilimu yalikuja kumzunguka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maadui walioko ndani ya Madina munafikina ambao wajisingizia ni Waislamu wakisaidiana pamoja na Mayahudi wote wako kinyume na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume Muhammad aogopa nje kwa sababu vikosi vilivyoko nje ni vya hali ya juu, aogopa na ndani kuna na wanafiki wamtimba Mtume sallallahu alaihi wasallam. Picha iliyokuwako huko wakati huo, wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni hii picha iliyoko mpaka leo majeshi ya muungano, majeshi ya muungano ambayo yatoka nje na majeshi ambayo yako ndani ya nchi za Waislamu, ambao sasa Waislamu wana hofu kwa wanje, wana hofu kwa watu wa ndani. Je, afaa waishe tamaa kwamba hakutokuwa jambo lolote? Qurani yatuletea picha za walokuwa ndani ya Madina, ikiwa ni wanafiki, ikiwa ni wengine, na dauri na kampeni waliokuwa wakizifanya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, amwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awaambie wale walioko ndani ya Madina ambao humpangia Mtume njama, qad ya'lamu Allahu almu'awwiqina minkum. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awajua wenye ku taka kuwazorotesha wengine ambao watafuta kila namna na kila mbinu ya kuwafanya wale walioko pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam watatizike kwenye msimamo, wakate msimamo wao na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kuwachangazia hofu ili na wao wawe waoga. Qad ya'lamu Allahu almu'awwiqina minkum walqailina liikhwanihim halumma ilaina wala yatuna albasa illa qalila, wawaita waende wakajiunge na wao wankate Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ni kampeni, hali ni ya hatari. Masahaba wako katika hali ya uoga. Hatusemi kwamba masahaba hawakuwa na uoga, pamoja na kwamba ni masahaba, lakini hali ni ya kutisha. Hii pita moja ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuelezea. Kisha Mwenyezi Mungu atupa picha ya pili, picha ambayo ni giza. Taswiri ya Qur'an yatuambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwelezea Mtume Muhammad hawa walioko ndani ya Madina munaoishi pamoja, awaambia dukhilat alaihim min aqtariha thumma suilu lfitna la atauha wama talabathu biha illa yasira, kwamba hawa ambao waishi nao Madina, lau dukhilat alaihim min aktariha, lao maadui wataingia katika upande wowote wa Madina, thumma suilu lfitna, kisha watakiwe na wao watoe mchango wao wa kumshambulia Muhammad la atauha. Mwenyezi Mungu amwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akimhakikishia, la atauha, vangekubali kuchangia kwenye vita vya kupigwa wewe Muhammad, wama talabbasu biha illa wama talabbasu biha illa yasira ingekuwa ni muda mfupi tu kufikiria, lakini wangaichikia mwito wa maadui ambao watoka nje. Hii ni pita mbaya ambayo iko pamoja na walioko pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja wanaoishi na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupatia picha ya pili ambao ukiisoma hali ilivyokuwa wakati mtume sallallahu alaihi wasallam amezungukwa, lazima uweke zaidi ya suala moja, kila suala iwe na ajabu watu ambao waishi ndani ya mji wao lakini hakuna ambaye yuwaamini kutoka kwenda choni, haamini kumtuma mwanawe kwa jirani, sio akatoka akaenda akashambuliwa. Kisha ueleze Waislamu walokwako wale Waislamu ambao walikuwa wana uoga, na uoga ulielezwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hatui tumetukana masahaba kwa sababu hali ilikuwa ni mzito Mwenyezi Mungu atuambia idh min fawqikum wa min asfala minkum, kisha Mwenyezi Mungu atuambia wa idh zaghat al-absar wa balaghat qulub al-hanajir, zaghat absar wa balaghat qulub al-hanajir, kana kwamba Waislamu kila mmoja amesimama, hataki kupepesa macho, sio silaha pale pale akasukumwa silaha. Ina maana hofu ilifikilia hali ya juu, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam awe pale pale hali hii masahaba pale pale walikwambia ah, hakuna neno bwana, hakuna neno. Ndipo tukasema ni suala, kila suala ya lazimu iweke suala, na kila suala ina ajabu na kustaajabisha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wataala asema nini? walamma raa almu'minuna lahzaba qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما ikiwa ni sisi ni kwamba wale jamaa wakiondoka wale jamaa wakiondoka pale ndipo tungesema alhamdulillah sasa mwanadamu ilikuwa hata kula hata kupika hata kuwashataa hata kufanya nini wameondoka wankwenda zao hawa hawakuyasema haya wakati maadui wameondoka bali asema wakati maadui waizunguka Madina, kikosi chaingia kimoja kimoja. Mwenyezi Mungu asema walamma raa lmuminuna alahzaba qalu hadha ma waadana Allah wa rasuluhu, haya ni yale tuliopewa ahdi na Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na wewe leo Muislamu wa leo afaa katika yale waliopewa ahdi na Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vile vile useme hadha ma waadana Allahu wa rasuluhu. Hebu kumbuka, hebu tembea kwa akili yako, hukupawa ahdi na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hukupawa ahdi kwa sababu ya masharti fulani. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuambia, yushiku an tadaa alaikum al-umam كما تتداعى الأكلة على القصة قالوا أمن قلة يا رسول الله قال لا بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء غثاء السيل ni ahadi ulipewa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabla hayajatokea haya ambayo leo kila mmoja yastaajabu kwamba mtume akwambia atatokea ushikwa antadaa alaikum lumam akurubia mataifa wote kualikana, mkate wao nani? Mkate wao ni wewe Muislamu ndio utakayekuliwa. ushi kwa tadaa alaikum al alumam kama tatadaa al-aklatu ala al-qasa, kama namna walaji wa roho wenye njaa wanavyojikusanya kwenye sania ya chakula. qalu amin qillatin ya Rasulullah, tutakuwa ni kidogo? Mtume sallallahu alaihi wasallam asema bal antum yawma idhin kathir sikio mtakuwa ni wengi. Leo waislamu wahesabiwa ni milioni ngapi? Waislamu wameweza kulichechea lao gani? Wamewahi kuwa na moyo wa kiasi gani? fahum ghuthaa ka ghuthai sail, ni kama vumbi iliyotukuliwa na maji ya mvua yalipopita, ndipo waislamu walipo. Ukiwaweka mkono wameanguka, kwa sababu hawako na uislamu ule ule uliotakiwa na Mtume Muhammad sallallahu zunguka kwenye vitabu vya tarikhi avishenguo haya yaliyotokea mtume sallallahu alaihi wasallam kujazungukwa kila upande na maadui yeye Madina na watu wa Madina na watu wa Madina sehemu tatu kuna wanafiki hawako pamoja na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuna mayahudi hawako pamoja na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itakuwa mtume Muhammad awe na thuluthi moja tu Madina. Lakini walipoona wasema, hadha ma waadana llahu wa rasuluhu, atuliambiwa na Mwenyezi Mungu, mtume atuambia afanye nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam awashawiri masahaba, rai ya Salmanul kwamba kutimbuliwe Khandak, Khandak yafukuliwa, kila mmoja atoa mchango wake mara kwenye kuitimba khandak, mara jiwe kubwa la jitomoza. Kila mwenye nguvu ashika ashika sururu na nyundo kutaka kulivunja, lakini jiwe halivunjiki. Na khandak yatimbwa adui asiweze kuingia ndani ya Madina. Leo jiwe limetokea katikati kama biriji ya kumfanya adui avuke aingie upande wa pili. Veshatatizika masahaba, waona kwamba ile fikra iliyopangwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisha fe Waenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye hali hii ya hofu, washtakia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume yuwatoka ashika yeye nyundo, asema bismillah akipiga nyundo kwa toka tete kutoka kwenye tete mtume sallallahu alaihi wasallam awabashiria masahaba kwamba sanaftahu muduna kisra wa qaisar tutapacha makanzi ya kisra na makanzi ya kaisar mtume aitoa bishara hii wakati hakuna weza kwenda choni ili kubadilike wanayoijua siri ya maisha masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kwamba vaogopa hata kwenda toni, walipomsikia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam avabashiria kwamba tutafutahi Kisra, tutafutahi miji ya Kaisar, tutafutahi kadhaa, tutafutahi kadhaa, na Waislamu wapiga takbiri Allahu akbar, wakifurahia kwamba bishara hii iliyotolewa na Mtume Muhammad ni bishara ya kweli. Lakini munafiqin wayachukua haya kwa njia ya istihza. Wasema Muhammad atupa ya makanzi yaliyoko ya Kisra na Kaisar, sisi hatuwezi kwenda toni. Wamfanya shaka kwa sababu wao hawajui sirru lhayati wale waliopiga takbiri wakaona kwamba aliosemwa na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam yatakuwa ni hakika, wasema Allahu akbar, Allahu akbar. Hofu tuseme ilitanda kila, kila mahali na kila mmoja ana vile alivyoyafikiria. Wewe Muislamu watoka wapi? safari yako wakati wa matatizo yafai yanzie wapi? Yafaa ianzie pale ulipoambiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, innahu la yayasu min ruhi llahi illa alqawmul kafir, hakati tamaa kwa Mwenyezi Mungu ila wale ambao ni makafiri. Ikiwa wewe ni Muislamu, basi afaa uwe na imani karibu akuwa na yakini kwamba lile ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametoa ahadi, basi litakuwa kama alivyosema yeye. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kila mmoja amlipa zaidi alivyofanya. Ikiwa kila mmoja alipwa zaidi vile alivyofanya, ina maana kila Muislamu afaa atoe mchango wake kidogo, mimi nitoe wangu kidogo, Mwenyezi Mungu atanizidishia, na mwingine akitoa, Mwenyezi Mungu atanzidishia. Kwa hivi Waislamu kumi wakifanya kihakika kama namna aliwaambiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hauwezi ukawa ni, ni, ni mchango kidogo. Kisha ndipo tutafika kwenye natija ile ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuahidi. Abu Huraira amepokea kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenye hadithi al-Qudsi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema idha taqarraba ilayya 'abdi shubran taqarrabtu ilayhi dhira'an wa idha taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'a Mwenyezi Mungu asema, mja wangu akijisogeleza kwangu kiasi ya shubiri moja, mimi nitaisogeleza kwake kiasi ya kiraa moja. Akija kiasi ya kiraa moja, mimi nitaisogeleza kiasi ya pima moja. Akija yuaenda kwa taratibu, mimi nitamwendea kwa mbio ina maana ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mpesi, ana haraka kumtapia mja wake na kumfariji mja wake. Sasa wewe Muislamu unavyotakiwa ni kwamba kila Muislamu ajiulize uhusiano wake yeye na Mwenyezi Mungu mpaka sasa bana uhusiano gani? Ikiwa uhusiano wako na Mwenyezi Mungu ni kujua kwamba Mwenyezi Mungu kakuumba. Ikiwa nkujua kwamba Mwenyezi Mungu kakuumba, uhusiano wako na Mwenyezi Mungu hauna tofauti na uhusiano wa Firaona na Mwenyezi Mungu, hauna tofauti na uhusiano wa Ibilisi na Mwenyezi Mungu au Abijali au makafiri yote. Firaona pamoja na kusema ana rabbukumul aala, alikuwa ajua yakini kwamba kuna Mwenyezi Mungu alimuumba Ibilisi pamoja na ukaidi wake na kuachana na maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini Ibilisi alikuwa na yakini kwamba kuna Mwenyezi Mungu aliyemuumba. Ndipo akasema rabbi anzirni, rabbi anzirni ila yawmi yubathun, Bwana Mungu nipa muhula. Ina maana kwamba yuwaamini kwamba uko Mungu na Abu Jahal na makafiri wengine ikiwa na wewe uhusiano wako na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kujua kwamba Mwenyezi Mungu kakuumba, basi hakuna tofauti wewe na makafiri hao. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mja wake anapokosa akajaribu kwenda kwa Mwenyezi Mungu kutaka msamaha, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenda mbio kumpa msamaha haifai waislamu washe tamaa waone kwamba vimbunga vilivyoko moshi ulioko hautaondoka utaondoka firauna tunamtaja mwenyezi mungu asema wa firauna dhil autad wa thamud alladhina jabu sakhra fi lbilad aina dhaba thamud aina dhaba firaun أين ذهب نمرود أين دولة كسرى وقيصر ذهبوا فلست مسائلا عن داره أنا باخع نفسي على آثاره نوانجين أمبا ونجدائكم ونغوه إتبكي أما زنغمزو يا وتكوكوجا اللهم أرنا ذلهم اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين اللهم دبر ديارهم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه الحمد لله الحمد لله بارئ الأمم ومولي النعم الذي لا راد لما قضى وحكم الحاكم على الخلق بالفناء والعدم ثم يعيدهم بالحكم بينهم وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله أيها الناس يقول الله تبارك وتعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني وصلوا على نبيكم فإن الله تبارك وتعالى أمركم بالصلاة عليه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله لما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم